боби панҷум исо ин тӯдаи одамонро дида ба болои теппае баромад ва дар ҳамон ҷо нишаст ҳангоме ки шогирдонаш дар гирди ӯ ҷамъ омаданд ӯ ба таълим додан оғоз кард хушбахтанд касоне ки муҳтоҷи худо буданашонро медонанд чунки худо дар ҳаёташон подшоҳӣ мекунад хушбахтанд касоне ки ғаму андӯҳ доранд зеро худо онҳоро тасаллӣ медиҳад хушбахтанд касоне ки хоксору дастнигари худо ҳастанд зеро онҳо ба рӯи замин ҳукмрон мешаванд хушбахтанд касоне ки аз таҳти дил иҷро шудани хости худоро мехоҳанд зеро худо хости онҳоро пурра иҷро мекунад хушбахтанд касоне ки нисбати дигарон раҳму шафқат доранд زیرا خدا به آنها نیز رحم و شفقت خواهد کرد خوشبختند کسانی که دلشان پر را به خدا داده شده است زیرا آنها در حضور خدا خواهند شد خوشبختند کسانی که آدمان را آشتی میکنانند زیرا خدا آنها را فرزندان خود خواهد خواند خوشبختند کسانی که هنگام اجرا کردن خواست خدا عذاب داده میشوند зеро худо дар ҳаёташон подшоҳӣ мекунад хушбахтед шумо вақте ки мардум аз барои ман шуморо дашном ва азоб медиҳанд ва дар ҳаққатон бо туҳмат ҳар гуна суханони бад мегӯянд он гоҳ шоду хуррам бошед зеро худо дар осмон бароятон мукофоти калон дорад одамон пайғамбаронро низ ки пеш аз шумо буданд همین طور عذاب می دادند. شما همچون نمک برای آدمان جهان هستید. ولی اگر نمک صفتش را گم کند، مگر آن را باز شور کرده می شود. نه، از وای دیگر فایده نیست. آن را فقط می پرتایند و آن زیر پا می شود. شما همچون نور برای آدمان جهان نمایان هستید. شهری که در بالای کوه بینا شده است، нонамоён буда наметавонад инчунин ҳеҷ кас чароғро даргиронда ба таги тағора намегузорад баръакс онро ба чорпоя мемонад то ба ҳар касе ки дар хона аст равшанӣ диҳад пас бигузор нури шумо ҳам ба одамон равшанӣ диҳад то ки онҳо корҳои неки шуморо дида ба падаратон ки дар осмон аст раҳмат гӯянд фикр накунед ки ман барои вайрон кардани шариати мусо ва таълимоти пайғамбарон омадаам ман на барои вайрон кардан балки барои ба амал овардани онҳо омадаам ба ростӣ ба шумо мегӯям ҳанӯз ки замину осмон ҳаст то мақсади ин шариат пурра амалӣ нагардад ягон рах ва нуқтае аз ҳарфи он нест намешавад инак ҳар касе ки хурдтарин фармоиши худоро вайрон кунаду ба дигарон низ ҳаминро таълим диҳад дар подшоҳии худо хурдтарин шумурда хоҳад шуд ва баръакс ҳар касе ки ин фармоишро иҷро кунад ва ба дигарон айнан ҳамин чизро ёд диҳад дар подшоҳии худо бузург шумурда хоҳад шуд зеро ба шумо мегӯям ки агар ҳатто аз шариатдонону фарисиён дида خواست خدا را پرتر اجرا نکنید هرگز به پادشاهی خدا داخل نمی شوید. شما شنیدید که به گذشتگان گفته شده بود که آدم کوش نشوند اینچنین هر کسی که آدم می کشد به جوابگری کشیده می شود اما من حالا می گویم که اگر کسی به برادر قهر و غضب کند به جوابگری کشیده می شود و اگر به برادر بیفهم گوید – дар назди суди болотар ҷавоб медиҳад ва агар аҳмақ гӯяд сазовори оташи дузах мегардад пас вақте ки шумо дар назди қурбонгоҳ ба худо ҳадя оварданӣ мешаведу ба хотир меоред ки бародаратон аз шумо норозигӣ дорад бояд ҳадяатонро дар як тарафи қурбонгоҳ гузошта дарҳол назди ҳамон бародаратон равед ва бо ӯ оштӣ шавед баъд аз ин омада ҳадиятонро тақдим намоед агар касе даъво карда шуморо ба суд кашад пеш аз суд зуд бо вай масъалаатонро ҳал намоед вагарна кор ба судшавӣ рафта расад даъвогаратон метавонад шуморо ба дасти қозӣ супорад қозӣ бошад ба дасти сарбоз ва шумо ҳабс шуданатон мумкин ба ростӣ мегӯям то охирин тангаи майдатаринро надиҳед هرگز از حبس نمی براید. شما چنین گفته ها را شنیده اید. با هیچ کس علاقه بینکاه نکن. اما من حالا می گویم. هر کس که به زن نگاه کرده در خیالش با او هم بیستر شدن خواهد. اللکه در دل خود چنین گناه را می کند. پس اگر چشمی راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد، آن را کنده پرتاید، برایتان بهتر است که از یگان عضوی بدن محروم شوید نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود این چنین اگر دست راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد آن را بریده پرتایید برایتان بهتر است که از یگان عضوی بدنتان محروم شوید نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ بیفتد باز چنین گفته ها را شنیده اید که هر مردی که از زنش جدا می شود باید به با او طلاق نامه نوشته دهد لیکن من حالا به شما میگویم اگر مرد از زنی خود با یگان سبب بغیر از خیانتی وی جدا شود و زنش به دیگر کس به شوهر براید این مرد در علاقه بینکاه زنش عیبدار می شود اینچنین مردی که با زنی جدا شده خاندار می شود گناه علاقه بینکاه را می کند. شما باز شنیده اید که به گذشتگان گفته شده بود که قسمی بر دروغ نخورند اما هر قول را که به خداوند دادند اجرا نمایند لیکن من حالا به شما میگویم که تماما قسم نخورید نه با آسمان چون که تخت خدا در آنجاست نه با زمین چون که پایهای او در آنجا قرار دارند نه با شهر یروسلیم چونکه این شهر خدا شاهی بزرگ است به سر خود هم قسم نخورید چونکه یک تار مویتان را سفید یا سیاه هم کرده نمی توانید بیگذار بله گفتنی شما در حقیقت بله باشد و نه گفتنی شما نه باشد ولی آنچه زیادتی میگویید از شخصی بد برمی آید. شما چنین گفته ها را شنیده اید чашм бар иважи чашм медиҳеду дандон бар иважи дандон лекин ман ҳоло ба шумо мегӯям ки ба касе бад муқобилат накунед баръакс агар касе ба тарафи рости рӯятон занад тарафи чапи рӯятонро ҳам ба ӯ гардонед агар касе ба шумо даъво карда куртаатонро гирифтанӣ бошад ҷомаатонро ҳам ба ӯ бидиҳед агар касе шуморо маҷбур кунад ки як километр роҳ равед دو کیلومتر با او راه روید وقتی که کسی از شما طلب میکند آن را به او بدهید و از شما قرض گرفتنی شود نه نگویید شما چنین گفته ها را شنیده اید هر شخصی را که نزدیکی شما است دوست بدارید و دشمنانتان را بد بینید لیکن حالا من به شما میگویم که دشمنانتان را دوست بدارید و برای آنهایی که شما را عذاب میدهند دعا خوانید то нишон диҳед ки фарзандони падари осмониятон ҳастед чунки ӯ ба офтоб амр медиҳад ки ҳам ба бадкорон ва ҳам ба накӯкорон равшанӣ кунад инчунин боронро ҳам ба бадкорон ва ҳам ба накӯкорон мефиристад пас агар шумо фақат касонеро дӯст доред ки шуморо дӯст медоранд чаро мукофот мегирифтаед магар андозгирони беинсоф низ ҳамин тавр рафтор намекунанд ва агар фақат ба бародарони худ салом диҳед аз дигарон дида чӣ кори бузургтаре мекунед беимонон низ ҳамин тавр рафтор мекунанд бинобар ин шумо беайбу нуқсон бошед монанди падари осмонии худ ки беайбу нуқсон аст